Oh. My little beauty. Det var godt å se deg, gitt. Deg har jeg savna fælt. Nå skal bare vente litt nå, skal vi se. Skal vi sende tusener av watt eller volt? du tusen har valgt gjennom det. Her fungerer det. Om et øyeblikk skal du få sende ut menneskehetens eh, mest eh, utsøkte og utdypede tanker utover eterens dybder. Bare Hva skal jeg si? Advarsel. Ta aldri i radiorøret med bare fingre, da fettet fra fingrene kan få kolben til å eksplodere. sjæl, vet du. Den radiostasjonen som denne her, her sånn, skal bringes til taushet pga. en DS 1987B som mangler. Nå tenker jeg verden har ventet på mine budskap. Her går vi inn. Sånn, ja. En fenomenal hobby, dette her. Nå er, det er lenge siden jeg har snakka med han gamle, gamle vennen i Tokyo. Hva heter for noe? Eh, Yokoshoki i Tokyo. Gamle, gode Yoki. Og hans kone, hva er det hun het for noe? Het eh, Strålende blomst av de himmelske høyder. Strålende blomst Tenk å ha kone som heter, ja. Strålende blomst av de himmelske høyder. Er middagen ferdig? Da er det bedre i Norge. Har visst vært sjuk, hun derre strålende blomst. Hun har vært meldugd. Ja. Jeg tenker på hvor mange venner jeg har fått pga. den hobbyen her. Jeg har venner over hele verden. Der har jeg venner, og der har jeg venner. Og venner over hele verden. Ingen i Norge. Ja, ja. Da får vi knekke til. Ha <laughs> Ja. Da får vi begynne med å ta han Yoki i Japan, tror jeg. Her gjelder det å være nøyaktig. altså. Det er presisjon. Da eneste du får ordentlig connection med utlandet på, det er presisjon. 25.1 megasykkel, det skjønner jeg ikke noe av. Nå skal vi se Nå skal vi se Der, tenker jeg. Der skulle Japan være. Å. Her er værmeldingen. Nei. I kyststrøkene på Vestlandet blir det litt stigende. Ålreit. Vi vil try again. Hallo, hallo. Skal vi se. Der. This is LA8PV transmitting on the short way band on 15 meters. Lurer jeg på det betyr, gitt. This is LA8PV transmitting on the short way band on 15 meters. Hallo, Japan, Jodda1N Jodda1NQ. Yoda Yodainen ku. Yokoshuki i Tokyo. Can you hear me? Hello, Japan. How? Kom inn, Japan. If you hear me, dette er LA8PV i Oslo. Det er LA8PV i Oslo som taler. Hallo, Jodda 1NQ, Japan. Yuki! Hear you me? Hello, Yuki. Hello, hello, hello. «How stands it to?» Akkurat. Eh, how is uh, eh, your wife? Nei, how? How? How, how um, uh, eh, how are how are you how are you getting? Eh, nei, skjønner du ingenting nå? How getting are you? Ja, du, glem det. Forget that. Uh, eh, how, how is weather eh, in uh, Tokyo? Nei, jeg spør åssen how Hvordan er været? How is weather in Tokyo? Skjønner du ikke engelsk, da, lite idiot? How is the weather? Is it raining, for eksempel? Ja, men så Nei, altså skjø, ta, Eh, ah, du, når du svarer If you answer, say it in a different way. Nei, ikke på japansk, da! Hallo, hallo, Du, du. Is it raining in Tokyo? Eh, uh, paraply. Paraply. Are, eh, are you going with kaloshis in eh, Tokyo? Nei. Han er helt dum, han der. Du vedder. Der, ja, nå skjønte du det. Du, Sjoki. It is are raining not in Tokyo. It is Are raining not in Tokyo. It is Are raining not here also. Ja, å, oh, det her er hardkjør, gitt. Ja, ålreit. Det var bra, det, du. At det var det. It is our not line it took. OK, Yoki. I'm now uh, closing. Uh, we take connection same time Monday. Yes. Oslo is now turning down on uh, shortwave band on 15 meters. Uh, hello, over and out, sayonara. Det verste med den der uh, kortbølgegreien, det er de her øreklafofonene. Det er fælt. Nå hatt på den der øreklaffene der en eh, halvtimes tid. Da kjennes øra ut akkurat som eh, ja, som den der eh, hamburgerne nede hos han pølsemannen på hjørnet. <laughs> Tørre utapå og blodige og saftige inni. Ja. Nei, jeg tror vi går over Jeg tror vi går over til høyttaler isteden, jeg. Ja. Over to the high speakers. <laughs> Ja. Hallo, dette er LA8PV. Dette er LA8PV, transmitting on the short way of 15 meters. Hallo, Island. Hallo, Tango Foxtrot 3 X-ray uniform Havnafjørder. Havnafjørder, Tango Foxtrot 3 X-ray Havnafjørder. Eh, kan du høre meg? Kom inn, Havnafjørder. Dette er Tango Foxtrot 3 X-ray uniform. Ja. Dette er Torvaldur Torsten som taler. Gammel ja, her er gamle Frendi. Hei, gamle Freni. Og det går bra? Er du klar? Ja, jeg er til boen. Er du klar, ja? Til boen. Hva er det du sier? Til boen. Er det, er det smittsomt? <laughs> Nei, altså Å oh ja, det står 'til boen'. Det står her, det. Eh, 'Til boen er klar'. Du, da er jeg klar her. Skal vi se, et lite øyeblikk. Eh, et lite augroblikkur. Jeg takar nu fram sjakkleiker Jeg eh, Eg tenkar med knollan. Trekkar Jeg trekker svart eh, Hest, er det det? Svarta springer. Svart springer. Svarta springer fra 6G til G6, fra G6 til eh, E5. E for ekla. Dette var mjög gáðulegur leker, og ég verði að spekulera í þessu smá stund. Ja, der har du fått litt å spekulere på, ja. ja. Du, det var fint, eh, Hafsmann Fjørður. Du, og eh, skal vi si eh, Du, eh, takk så mye, du, for den derre eh, Jeg takker så mye, mycket for islandska fårepølser. Ja, det tror jeg på henne. Ja, sant det, da. Det var reine svartedauden, eget. Jeg fikk magesjuker for tre uker. Så eh, jeg, jeg takker for kring... Jeg, jeg, jeg, jeg skal sende deg ei kringle. Kringla heimsins. nei, nei. Jeg, jeg sender deg fiskeboller. Norske fiskeboller. Så, vet, så får du litt av magesjuk... Nei, du, kan du, den kan du hive i huet på engelskmennene hvis det skulle bli noe kriger. Det liker jeg. Blessadur. Ja. Blessadur, samme til deg. Det er ok. Blessadur over og ut fra LA8PV, LA8PV i Oslo. It's no uh, eh, on short meter band. LA8PV, LA8PV, can you hear me? Of course This I can. This is WONBS in Minnesota calling you. Ja, om inn hvis du hører meg. Ok, I read you. Good evening. Yes. Hvordan står den til? Hvem da? Hvordan står den til? Um, du, det er etter forholdene, kan du si. Det er eh, Og uh, hvordan er uh, hvordan er været i, på prærien? Ikke en sky på prærien her. Og bra i gamlelandet? Ja da, ikke en sky i gamlelandet. Nei, det er Eh, det er altså Kan du si det er bra vær her om ja, dagen nå? Det er noe jeg savner her. Er det noe du savner? Ja, det er, det er noe som er umulig å få tak i over her. Geitost. Geitost? Riktig geitost. Jaså. Ja, men du vet det altså Skal du ha sånn geitost med eller uten, uten ku? Ja, men, hva mener du med det? Med eller uten ku? Ja. QSL. Nei, altså, det, det er, altså Du kan si det er to typer geitost i Norge. Det er altså, det er Landbruket vet du, De driver med mye rart i Norge. Det, det er den som både lager og selger og greier. Så der, der kan du risikere både en og andre. Du har geitost som, er bare, som er bare geit i, og så har du en type som det er blanda inn noe melk i og greier. Begge deler heter geitost, vet du, bare for å gjøre det litt vanskelig. Men husk det ekte geitost. Ja, ekte geitost. Jeg skal ordne den, du. Den er gått litt opp i pris nå. Den er oppe i uh, 500 kroner kiloen. Så jeg sender den oppkrav, jeg, du, Minnesota. Ja, sånn gjør det. Ja, ja, ja, ja. Da skal jeg ordne det her for deg med en gang. Takk skal du ha. Ja, du, fint. Og da bryter jeg forbindelsen med, med deg i kveld og sender beskjeden i, i morgen. Takk skal du ha. Over okay. and out. Swing it, baby. Morna. ja, dette er, dette er Ella 8PV i Oslo. Jeg kaller nu Ella 6EY Nilsen på Sagene. Ella <clears throat> 8PV kaller Nilsen på Sagene. Kom inn, Nilsen, hvis du hører meg. Ja, hallo, hallo, Ella 8PV. Dette er Ella 6EY e på Sagene. Oppfatter? Eh, det, det er, eh, det er hva sier du? Morn, morn. Morn, morn. Ella, 6EU, ja. Eh, e. kan du ta og gå opp til moderen i tredje etasje og så bare spørre om hun kan ta med en geitost opp til meg? Hun skal opp til meg i morgen tidlig, skjønner du. En geitost? En geitost, ja. Ekte geitost. Hva skal du med den, da? Ja, Det er samme om det er ekte eller andre. Ja. ja, du, jeg skal sende til han der i Minnesota, vet du. Han oh, ja, eh, VONBS i Minnesota. Ja, stemmer det. Ja, så du er fint hvis du gjør det. Ok, du. Ålreit. Da er jeg klar for runden. Ja. Ja. Eh, er det du først, eller meg først? Det er, deg først. i dag, ja. Jeg er først, ja. Det er bra. Ålreit. Hva blir det? Uh, ja, det er to femmer, og så er det en uh, treer. Med 13. 13, ja. ja. Det er din tur. Nå kommer jeg. Mm. ja. Har du fått det? Ja. Det ble to blinker, gitt. To tiere og så en som er på grensen til åtter. Kan si syv da. Ålreit. Du er jo proff, du, gitt. Ja, det har håndlaget, vet du. Hva sier du? Ja, Ålreit, LA6 EU Nilsen. Da eh, tar vi og kobler ut for i kveld. Ja, ålreit. Ja da. LA8 PV går ut nå. Volner short by band on 15 meters. General call to the world. This is la 8PV in Oslo calling all stations in the world at the same time. la 8, Ella 8PV in Oslo, Norway is now closing down and will be off the air for five minutes while he will have some food and slap off. Det var en hard vakt. Ah. It is good to slap off. radio, gitt. Det har gitt meg mye gleder og greier. Jeg på, altså Hvis han er, hvis han psykologen på, oppe på bedriften og greier, kommer han bedriftspsykologen kommer og så sier 'Nå, Fleksnes, åssen øh, går det?' Ja, da, da svarer jeg 'Takk, jeg lever et rikt liv'. Og venner over hele verden. Altså, det er ålreit, klart det. Det er jo ikke det radio. Du mm, tar radio. Oi, nå, smak, nå smaker det med en liten sånn eh, En liten uh, landbruk i strupen, gitt. Nå er det mer kun, dere. Dritt. Det er rart jeg som vaska opp til jul og noe. Nei, ja. Tenk på med radio. På radio. Det er en rar hobby, altså. for at det, Veldig ofte liksom, har på følelsen at det, det, blir veldig lite radio og veldig mye geitost og sånt noe. Sånne smågreier, liksom. Gi beskjed til kona hans det der, der og Sagen Han ser jo på jobben hver dag. Sitter og skriker der til han. Det er bare tull, det. Småting. «Mopol mm. på Amerika, Parkveien der, og pilkast meg her. og Hvit springer fra E5 på Kringla Heimsins og der. Nei, jeg tror det, er gitt, at uh, hun derre som fant opp radioen, Madame Curie Jeg tror ikke det var det hun tenkte på liksom, med radio. Jeg tror hun hadde mer i tanken at radioen skulle bli en Kan du si øh, en øh, bro over øh, Ja, altså mellom kultur og Alt det der. Liksom, at hun skulle være en eh, tankebringer av viktige budskap. Og fremfor alt da liksom at det skulle vært at radio, der hvor radio kommer inn, det er når det er ulykker. Det er altfor lite ulykker på radio nå. Ja. Burde vært ålreit å fått med seg bare liksom fått én ulykke én gang. En sånn ordentlig SOS-greier. og Ja. Han har tenkt mye på Sitter her en kveld vet du, og har med monopol og, og sender geiter og sånn, og så plutselig så hører du SOS, SOS, SOS, skip i nød. Her og der er jeg, vet du. Så står det i avisa dagen etter. Ja. Eh, igjen gjorde den eh, verdenskjente radioamatør Fleksnes, også kalt eh, kortbølgens Fred Astaire Satt der eh, en tilfeldig kveld, og han hørte budskapet fra, eh, fra havet. Og han slo øyeblikkelig alarm og fikk medalje. Eh. Der skulle vært, altså sånn Litt alminnelig ulykke. Ikke noe alvorlig, men sånn liksom litt at det er noe å knotte med. <laughs> Ja da. Det er ikke mye av sånt. Det er jo gærent òg. Det er jo gærent å sitte og ønske folk i ulykka bare for at jeg, <laughs> bare for at jeg skal sitte her og, og skru på noen knotter og greier. det er ikke Sånn er ikke jeg, vet du. Sånn. Hallo. Hva? Ja da. Så får vi se hva som hender nå. La la radio. Mayday. Mayday. La, Mayday! La. Mayday! Mayday! Mayday! Mayday! Mayday! No! Mayday! Mayday! Mayday! Mayday! Day, Mayday! Mayday! Mayday! Mayday. är Mayday. där om Mayday? Ett ögonblick! Se i håndboken. Nå er det godt å ha håndbok her. Mayday! KLMN. My. Mayday! Mi. Mayday! Ma. Mal. Malla. Mayday! Akkurat. Mm. Mayday. Mayday. Internasjonalt kallesignal for eh, båter i havsnød. Se også SOS. S ほら Hallo, hallo. <clears throat> Det, hallo, hallo. Eh, dette er eh, LA8 TV eh, i Oslo. Mail Hallo, I'm, I have I have, Kom, kom igjen, Mayday! Hallo! Kom inn, Mayday! Hallo! kan svare. De vil enda kontakt med ytterverden. Endelig! Geitostdagen er over. Hva sa du? Nei, det var bare en eh, posisjon som jeg hadde. Hør du hva jeg sier? Oi, yes, baby. Jeg er Klara av Utø. God dag, Klara. Og har fått en lekke. Jeg tar inn vann og har ikke mitt olje igjen. Jeg driver omkring her på Kattegat. Du måtte kontakte sjøredningen. Umiddelbart. Ja. Det, Rodger, Rodger, Rodger. Det skal skje, det. Ja. Kan du gi meg en sånn eh, eksakt eh, eh posisjon? Min posisjon er Latitud. Et, et, øyeblikk, du. Et lite øyeblikk. Jeg har ikke noe å skrive her, skjønner du. Så eh, jeg hadde, du skjønner, det er moderen som har rydda her. Og hun er forferdelig. Hun tar bort Hallo? Hallo? Jeg har ikke det, Nå skal jeg bare få tak Der. Et øyeblikk, så kommer noe å skrive med. Eh, ikke synk eller noe nå, bare så ta det rolig. Du klarer det? Ja, jeg har blyant. Min posisjon er latitude, 58 grader. Ja, hallo. Hallo! Spissen Ja. Et lite øyeblikk Jeg, jeg har Jeg har ikke mye kvar i batteriet. Jeg har en blyantspisser her, skjønner du. Og, og, hvordan er været i Kattegat? Skynd deg! Dette er første gang jeg har hatt meg der, skjønner du. Og sånt noe. Det er rart. Du, det er rart, det er rart å tenke på at her sitter jeg vet du, i varm og god stue og, og spiser blyant, og der henger du i masta og skriker og verre. Her er min posisjon. Yes, my plan. Veldig god, veldig god. Uh, how weather is like in America? Joki! Hold deg unna min mayday, din forbanna skeivrunde regnmakke! Du har ikke noe her å gjøre! Get off the air! This is a special message to all the world, including United Nations. Get off the air! This is my mayday! It is my mayday! My mayday! Come in, mayday. This Hallo? is WONBS in Minnesota receiving you loud and clear. What's Nei. wrong? Hallo! Hello. Nei, hvem da? Er det du, Fleksnes? Ja visst. Er, er det deg, Minnesota? Ja. Du, hatt, du, jeg har en mayday Å! Oh, hatt, du, jeg har en mayday gående her. Og den får jeg ikke tak i. Gå ut! Get off the air! Men jeg har aldri fått inn noen Mayday. Det får du ikke heller. Hvor er han? Det vil jeg ikke si. Å, oh, det nevner jeg ikke engang. Nei da. Ja, dette er General call with Everyone clear off this frequency because I have a Mayday who is lying out there with a hole in the bottom. Her kommer min posisjon. Ja. 58 grader, 2 minutter lod. Ja. Longitude, 10 grader, 22 minutter ost. Ost Fikk du det? Hva da? Fikk du det? Fikk du med alt? Altså, jeg fikk eh, Jeg fikk ost. Ja, ost. Men hun sa ikke hva slags type ost det var. Posisjonen. Posisjon. Ja. Latitude. 58 grader. 32 minutter lov. Longitude 10 grader. Eh, 22 Du, et lite øyeblikk. Det ringer på døra her, skjønner du. Ja, det er ringer til døra, Linte. Ja, sånn er ikke jeg. Og nå er det sjelden jeg slår jenter. Men Din uforskammede lømmel! Ifølge kutta dette er en radiopreik. Jeg liker ikke å bli dratt opp av senga når jeg først har vært med. Nei! Kort, dø, ikke Jeg skal si deg én ting. Hvis du setter i gang å bråke igjen, så tar jeg antenna di kveiler den rundt halsen på deg og henger deg opp utafor vinduet. Nemlig! Oh, forbanna mordere! Den Har meg Nei. Ja, vi tar den på nødkanalen. Hallo, hallo, hallo, hallo. hallo. Mayday, mayday, mayday. Hallo, eh, mayday, kom inn, mayday. Dette er Ella. Ella 8 PV. Hallo? Hallo, Ella 8 PV. Mayday! Hallo? Oh. Hallo, er du der? Yes, baby! Det er siste tanken å gi posisjonen. Latitude 58 grader 32 minutter nord. Latitude eh, 58 grader eh, eh, og 32 minutter nord. Helt rett. Jepp. Nå går det unna her, du. Og så nå tar det ikke lenger tid før redningen kommer, skjønner du. Er du klar for neste? Er det mer? Longitude. Ja. 10 Jeg lurer på om breddegrad uten lengdegrad holder, jeg, hele natta for å få tak i et vanlig kurant radiorør foran Hva for slags radiolager de har? Gæren lagersjef der, altså. Der. Lagerled... Dette er LA8 P... Nei. Der, der er det radiolageret. Fenomenalt. Nå har, har du åpna nå. Det, det er, du, det, fant du det der røret? Var det godt ut? Før krigen? <laughs> Før første verdenskrig. Og så hadde du det! Nei, det var veldig galt. Du, se, ta, dette er meg, det er jo greit. Det er, det, er, jeg som har den. Det er min meg, det, altså. Så ta, Send en mann opp du, med, med, med, taxi, og så be han å dra på litt, grann, slik at jeg får det der, der med en gang. For det, Et øyeblikk, det er, det er noe som ringer på døra her. Og det var du, eh, Fleksnes? Ja, visst. Det er det radiorøret som du skulle Aha, Hjertelig takk. hjertelig takk, Det er fint. Det var det, ja. Du sa det hasta? At det var noe med en båt som var i nød? eller noe? Du regner med at det var, altså. Der er den. Oh, my little darling. Der var den. CL16D 1144. Ja, det var den der. der. Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, du kan gå. For at dette er mer hemmelige greier, altså. Så der var den. Nå skal vi se. Hallo, ja. Mayday, mayday. Kom inn, mayday. Kom inn, mayday. Dette er Laute PU calling mayday. Skal du stå der, du? Mayday. Radio reddet svensk seiler. Klokken 11.30 i går kveld ble en svensk seiler reddet fra sin synkende båt. Seilerens radiosignaler om hjelp ble oppfanget av en Japansk radioamatør. Nei. Ikke han der forbanna Yokio! It is not raining here in Tokyo. Den effektive og dyktige japaneren kontaktet den internasjonale redningsorganisasjonen. Og etter bare noen minutter Skal ikke du stå og lese andres aviser?! Forbannede japanske snik. Ta min. Ta min! This is a lot of PV transmitting on a shortwave band on 15 meters. I will now take my last call in the history. hallo, hallo. VO, NBS Minnesota. VHS, VHMBS Minnesota i Amerika. Kom inn, Minnesota. Mayday, mayday, mayday. Er det noen som hører Jeg har fått motorhavari. Det er grov sjø. Dette er LA8 PV i Oslo. Oslo kaller. LA8 Hallo, Oslo. Hallo. Endelig hør noe om meg. Ja. Min posisjon kommer nå. Ja. Latitud 56 grader 55 minutter. Jeg er ikke noe interessert. Jeg kan ikke de danske talla. Nei, jeg, jeg, jeg, vil ikke høre. Det er verste jeg vet, er meg der. Jeg hater meg der. Jeg hører ikke etter. Jeg hører ikke etter. Jeg hører ikke etter. Jeg tar jo skruloven. Jeg, jeg, gir blaffen. prøv på yoki i Japan. Jeg tar. Hallo, hallo, hallo. VONBS Minnesota. VONBS Minnesota. Kan du høre meg? Kom igjen. Er det PV Oslo? Hello, Oslo. Ja. Minnesota hører deg. Ja, bra. Du, og hvordan er været i eh, Minnesota? Meget bra. Hvordan er den i Oslo? Du, her er det bra. Det er eh, lettskyet oppholdsvær, kan man si. Er det det? Ja da. Du, den geitosten, eh, ja. den er i orden nå. Oh, Jeg sender den med fly i dag. Ja, den kommer. Den, jeg tror jeg tar på oppdrag. Cowboyhatter har en del på der hvor du er det.